Ebe bilkura zen eh, departumanduetan uh, eh, presentatzen direnak, sozialistak, uh, eskatu dute uh, erriko bilkura bat egitea, elkarrekin mintzatzeko. Nik uste nuen buruzagi batzuk hori zan entzela, baina bon, Emili Dutoia hortzen, eta kotie aho ere hortzen. HT aipatua izan da, normal, uh, dendia bazen antzinuntan, eta lehen gaia izan da. uh, azpi marratu dugu, uh, alde zela, ez zutela kontutan hartzen bertako jendiaren naikeria. Uh, Silvian Alok bere kampanjaren, baina ere mantzularik uh, bat egin entzuela eh, eh, jendiekin hemen uh, gal, galdetuz, jendiari galdetuz, bertako jendiari galdetuz, eta referendon hori ez estatua izan zaio, beldur direla bertako jendiaren uh, erantzunaz.